li uspjeti u tome to najbolje Allah subhanahu wa ta'ala zna ovo nas sve upućuje i govori nam da se svijet pokvario čuo sam jednog vajza ne znam gdje je to našao ali je poučao da ponovimo i kažemo da je Hasan el Basri sanjao šeitana, pa mu šeitan kazao, Hasane, ljudi se pokvarili. Kaže, Hasane, ja sam prije ljude podučavao zlu, a danas, Hasane, imam i kako šta od ljudi u negativnom smislu naučiti. Danas su ljudi šeitani koji zemljom hode, illa na rahim Allah, osim onome kome se Allah smilovao, pa ga ovoj divnoj i lijepoj vjeri uputio. Kada im se kaže nemojte činiti nered na zemlji, A ovaj ajet je specifično za munafike. A kako da nije onda za kafire? A nekada i za muslimane griješnike koji nesvjesno ili svjesno čine nered na zemlji. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ala innahum humul mufsidune walakin la yash'urun kada im se kaže nemojte nered na zemlji činiti oni kažu mi red uspostavljamo mi red uspostavljamo a zaista oni nered na zemlji čine a još je gore nikako to i ne osjećaju vidimo te poplave i vidimo kako Allah dželle šanuhu kažnjava ili upozorava šta sve Allah može. Malo čujemo da oni što se spašavaju svoje kuća ili oni što zagrijavaju svoje stanove kako se ne bi ohladili i oni njihovi stanovi i oni što požar gase, malo vidimo da se Allah spominje. To je dokaz koliko su ljudi oholi i koliko su ljudi u gafletu da ne traže pomoć od onoga koji sve može. Allah subhanahu wa ta'ala. Mi smo i dalje u društvenoj suri Al-Huđurat, sobe koja objašnjava kodeks ponašanja sprem Allahu tabarake wa ta'ala, zatim sprem njegovog, njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a zatim ova društva, sura je nazvana društvenom surom zato što rješava krupne probleme koji se nagomilavaju među zajednicama i skupinama i daje alternativu rješenje kako da ljudi budu sretni i rahat na ovom svijetu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 12. ajetu sura Al-Huđurat zabranjiva sve one smjernice koje mogu do, do, da dovedu do jednog poremećaja u društvu. Pa kaže uzvišeni ja i juhel ledine amenu iđtenibu kethiran minavan inna ba'du banni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم O vjernici, klonite se mnogi sumničenja. Neka sumničenja su zaista grije. I ne špionirajte jedni druge. I ne ogovarajte jedni druge. Zar bi neko od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga? A vama je to odvratno. Zato se Allaha bojte. Allah zaista prima pokajanja i sami ostanje. Zamislite jedno društvo u kome niko nikome ne vjeruje. U kome su suhu dan pretpostavke i loša mišljenja, ružna mišljenja, vodilja, na što to društvo može da izađe? Zamislite društvo kada su jedni drugima neprijatelji špioniraju i izdaju čafirima jedni druge. Zamislite društvo koje pravi sjela duge noći, nema šta drugo. Prije se naš narod koji nije poznavao dobro vjeru, nije bavio gibetom i nemimetom, kapali se ljudi sakrivali prsten. Pa kad su onda malo austrugali došli doli karti, onda se počeli kartati. Sve je to pokuđeno ili zabranjeno, bolje tako kazati. Jer da Allah nije stvorio uzalud, duga ti je noć, ali ona ne može biti duga, ona može biti obogaćena lijepim edabima, lijepim ibadetima, pa na kraju krajeva lijepom pričom i zijaretima. Ali eto ljudi nisu gibetili. Trošili su energiju, energiju gdje će prste naš. A danas ljudi, pošto je to prevaziđeno, toliko su iskvareni i neprirodni, da nemaju hrabrosti osim da spominju jedni druge, ali iza leđa. Toliki su heroji da su iza leđa hrabri, da pričaju jedni o drugima. I to sve Allah te barakevo ta'ala poredi ko to radi, pogotovo ko gibe ti, poredi to sa krepalaštinom, sa umrlim mesom brata tvoga. Zamisi lešinu, juče prolazim dijelovima Republike Vrske i vidim kako vlahadija kolje krmke, strahota ono gledat, hoće džigere da izađu iz droba Boga. Ali on će to jesti i u tome uživati. To je Allah zabranio nama, muslimanima i svima ostalima. A sad zamisli lešinu. Zamisli lešinu i to ne bilo koju lešinu. Lešinu brata svoga. Brata svoga rođenog, koji je čučao u stomaku tvoje majke, pa da ga moraš sebi nako lešinu servirati i to jesti. E to je poređenje. Allah, Đelešanu, na taj način hoće da bogobojazni ima. Kaže, budite bogobojazni. Nemojte, bolan, to nije to za vas. Otakullaha inna Allahe tawabur rahim. Pokajte se prije toga za te sve stvari. I bojte se Allaha Đalešanuhu. Jer je Allah zaista onaj koji prima pokajanja i koji je samilostan. Ne može društvo naprijed ako ima ove ružne osobine. Ne može društvo naprijed ako živimo od haram zarade i mislimo da je najveći uspjeh da prodajemo čast, krv ili metak muslimana tako što ćemo raditi za tuđe interese. Koliko je naših budala pogilno kroz istoriju radeći za tuđe interese. Muslimanima je naređeno da čuvaju tajnu. Muslimanima je, musliman je časni i vredni ko tebe mora da bude u tvom vjerovanju. I njegova čast od Kjabe. Kjaba se može napraviti i može se obnoviti. Znači čast muslimana je, kako kaže poslanik Ali Salatu Osram, vrednija od časti Kjabe. A mi se svi prema Kjabe okrećemo. E sad možete misliti, otkud meni pravo ili tebi, da se stavimo u funkciju raznih sumnišenja, da se stavimo u funkciju izdaje li špionaže muslimana, ili da sjedimo i prelimo i ne znamo šta ćemo drugo, umjesto da zikrimo Allaha subhanahu wa ta'ala, mi zikrimo ljude i to po lošem. Ako slažemo na njih, protuhmetimo ih, onda je to još opasnije. Ako spominjemo ono što kod njih ima, zaista to ima kod njih, onda smo ih ogibetili. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo bogobojazni i zato nam je cilj da crpimo ovu riječ kako bi svoja srca obogatili i kako bi se ovi opaki bolesti što prije klonuli. Kazali smo ovo je društvena sura, pa će neko kazati ovo se na mene ne odnosi, ja nisam musliman. Pa se Allah Đelešanu u Kur'anu obraća često sa Ja ejuhan nas, o ljudi. Kad se kaže ja ejuhan ledina amenu, onda je to za vjednike. Jer se tu spominje uvertira iman. I zato kaže Ibnu Abbas, Ibnu Mes'ud, radijallahu ta'ala anhu, i drugi komentatori, kada se god u Kur'anu kaže o vjednici, Na vjernicima je da načule uši svoje i da samo slušaju ili je naredba ili je zabrana. Ovde su tri zabrane, a naredba da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala i da te obje od Allaha subhanahu wa ta'ala tražimo. A kada se kaže u Kur'anu o ljudi, onda se odnosi i na vjernike i na nevjernike, ne bi li čovjek priznao da je pametan, pa porazmislio o činjenicama koje Allah spominje i ne može ni jedan i ljudina i ne ljudina da to ospori. Pa kaže uzvišeni, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير O ljudi, a ne mogu ljudi ove činjenice da ospore. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo. I u narode i u plemena vas dijelimo da biste se međusobno upoznavali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji se najviše njega boji. Allah u istinu sve zna i ništa mu nije skriveno. O ljudi, ja i johan nas, o ljudi, inna halakanakum min zekerin wa utha, stvorili smo vas od Adama i Habe. I to svi ljudi znaju da je tako. I podijelili vas u razne narode i plemena. I vidite da se ljudi čitav život upaznavaju. I stalno, staje, stalno je u toku nekakvo diplomatsko predstavništvo. Vazna nekakva diplomatija. Šta je to u stvari? Želimo da se upoznajemo, želimo da sarađujemo. Ljudi imaju potrebu da sarađuju, da žive. Tako je Allah odredio. Ali ovdje Allah Đelešanu ističe jedan faktor. Inna ekremekum inda Allahi etkakum. Nemojte misliti ljudi, vi koji imate više para, imate više pozicije, ima vas veći broj, pripadate ovom ili onom narodu, da je to nekakva, da je to nekakvo klasiranje kod Allaha Đelešanu. Nije kod Allaha tako. Kod Allaha je parola inne ekrenekum inda Allahi etkakum. Ko bude ekren, oni koji budu najplemeniti, ko bude kerim, imao kerema kod sebe, oni koji budu bogobojazni, oni su kod Allaha najbliži. I zato vidjeli ste na hađu, nema razlike između Arapa i ne Arapa, bogataša i siromaha, crca i bijelca, svi imaju iste rame. Može se samo praviti razlika, ovaj skuplji, ovaj jeftiniji, a sve je to u nekih pet dinara. Na jednom mjestu nema nikakve razlike, svi izgledaju kao da su kefine obukli četine i vraćaju se svome gospodaru. E kako će se sada tu znati ko je bolji? Nema činova, niko nije dovukao svoju vojsku i policiju i svoje zlatnike i srebrenjake, inna ekremekum inda Allahi etkakum. Čije srce bude upotpunjeno sa imanom i bude puno bogobojaznosti, taj je bliži Allahu tebara kevo ta'ala. I to je najprevednija vaga koju je postavio Allah subhanahu wa ta'ala. A nakon toga, draga moja braćo, idemo do sure Qaf. Prije toga Allah Đelešanu govori o stanovnicima džahennema. Dž opisuje džehennem i prije samog ajeta koji je nama interesantan, a svi su nam interesantni, kaže jeume na kuli džehenneme halim teleti. I na dan kada upitamo džehennem, jesi li se napunio? Znači džehennem će progovoriti. Hel min mezid. Pa će reći džehennem ima li još? Na dan kada upitamo džehennem, jesu li se napunio? Džehennem će progovoriti. Allah će mu dati mogućnost nutka, govora. Pa će Džehennem progovoriti. Pa će reći Helmin Mezid, ima li još oni koji su prkosili mojoj objavi, koji su ostavljali na cjedilu moje poslanike, koji su se oglušili u moje naredbe i zabrane, takvi moraju u Džehennem. Ali Allah Đelešanuhu, pošto je to veliki dan, dan velikog straha i nezvjesnosti, ne da Allah Đelešanuhu da u istom halu budu oni koji su bili na ovome dunjalu, koji ispravni. Pa Allah Đelešanuhu odmah smiruje takve, pa kaže o uslifetil džennetu lil muttaqine gajra ba'id. A džehennem se kaže kao čestitima, bogobojaznima. bojaznima i neće ni od jednog godine biti daleko. Evo džehennem se primakao i pita ima li još. Ali džennet se isto tako uzlipetil džennetu. Džennet se uzvrtio. Raspitiva se sad džennet, ko će kod njega? Za koga? Za mutekije. Lil mutakine vajre ba'id. Za bogobojazne koji nisu daleko od dženneta. Evo njih na vratima dženneta. Osmera se vrata otvaraju. I dženneti dočekiva u najljepšem obliku. Ovamo malik, melek, čuva džehennema, koji se nikada nasmijao nije. A ovamo drugi meleki koji dočekuju džennet i koji kažu Esselamu alaikum bima sabartum on ja me eđu dar Neka je mir na vas, ovi koji ste se strpili zbog svega što je bilo na Donjaluku. Neka vam je prijatna ova kuća. To su drastične razlike, draga moja braćo. I mi na Donjaluku vidimo već džennetlije. I vidimo žene hemlije. Mi nikome ne garantujemo za džennet. To prepuštamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali garantujemo onima koji umru. Na kufru, na širku, izašli iz dina da nikada neće ući u džennet. I to je naše vjerovanje. I zato mi kada naiđemo pored mezaruka čafijski, kažemo kako nas je podučio poslanik alaih salatu wasalam, abširu bin nar, radujte se vatri. I nemamo ni jedne, jedan posto sumnje u to. Da će svako onaj ko umre na kufru, da će ući u džehennem. A svako onaj ko umre na imanu, da će kad tad ući u džennet. A blago onima koji odmah u skupinama uđu u džennet i ne budu polagali račune ili budu polagali račune pa njihov račun prevarne u pozitivnosti i ne budu od onih koji će otići koji će otići da odgode za svoja loša djela u džahennem. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže sljedeće الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وعالم بكم إن أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو عالم بمن اتقى kaže شني raduje يا اوني كويس klonu velikih grijeha koji isto tako mogu da budu vaga na sudnjeme danu i koji mogu da odu zbog tih velikih grijeha pored toga što su bili muslimani može Allah da i ne oprosti pa da odu u džehennem pa zato je takva vodilja da se do toga neizvjesnog stanja ne dođe kaže oni koji se klonu velikih grijehova a naročito razvrata a one bezdalice manje, znači greje, će Allah oprostiti, to je tvoj gospodar koji prašta, on dobro zna sve ono o vama, on vas je od zemlje stvorio, od kada vas je od zemlje stvorio, bili ste zameci u trubama majke vaši, zato se ne hvališite svojom bezgrešnošću i budite bogobojazni i grijeha se konite. Znači ovo je sve recept šta bi trebalo uraditi da se čovjek spasi iako je mu'min i da ne ode jedan sekund u džehennem. Jer draga moja braćo, džehennem na kraju je postao potpuno crn. Znači njegova vatra je potpuno crna. Zagrijavao se hiljadu godina dok vatra nije postala bijela, a zatim hiljadu godina dok vatra nije postala crvena, a zatim hiljadu godina dok vatra nije postala crna. I zato je džehennem, sama rije džehennem straši, a kamoli da čovjek se približi džehennemu, a kamoli ne do Allah da u njega upadne. Ovo je sve spomenuto u suri An-Najm i drugom ajetu. Vi vidite da je ovo već pred samom kraju Korana. Evo nas još malo pa u zadnji tri žuza ulazimo i upravo crpimo zadnje te riječi u kojima se spominje takvalub moleći Allaha tebareke u ta'ala da budemo što bogobojazniji i što Allahu tebareke u ta'ala bliži. A kulu kao li hada ostavila li u lekom festavpiruhu. إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Isto tako u suri Al-Qamer 54. ajetu prije samog ajeta u kome se spominje takvaluk isto tako Allah Želešanuhu govori o tom džehennemu i strahotama džehennemski, a onda ponovo daje radosnu vijest onima koji su bogobojazni, pa kaže innal muttaqina fi jannati wa nahar. A oni koji su bogobojazni, bit će u džennetskim bašćama pored rijeka. Vi vidite na Dunjaluku da ljudi vole neke svoje posebne vikendice da imaju, pa onda načeškaju tu raznovrstnog voća i povrća, pa daju zelenila. Još je to nekako najveći izazov, ako je to negdje pored mora, ili ako je to negdje pored neke čiste rijeke, ili nekakvog čistog jezera i ljudi će potrošiti hiljade hiljada maraka da bi to sebi preuštili i odite ako vas nekada put navede na Vlašić pa da vidite državu u državi da vidite šta su sebi bogataši napravili tu siroma nema šta da traži osim Allahume ako bude kakvog posla čistaška nekakva kompanija da budeš u komunalnom pa da one njihove ono zlo ili smeće moraš kupiti ili da te oni plate po jeftinoj cijeni da im još nešto dogradiš, nešto od mramora ili nešto od drveta ili nešto da bi mogli svojim zadnicama i prednicama napraviti dobru, ugodan ljetni ili zimski boravak. S druge strane, onaj koji je bogobojazan zna da se tu uglavnom okupljaju oni koji o Allahu tabarakevu ta'ala malo razmišljaju i zato bogataš je bogataš, onaj koji ima iman, a ako ima i dunjalu pa daje na Allahovom putu, onda je to bogatstvo kojem se zavidi, jer kaže poslanik alaih salatu wasalam, la hasede illa netein, nema zavidnosti osim u dva slučaja. Ređulun, a Allahu na ilm, čovjek kome je Allah dao znanje, Čovjek kome Allah dao znanje, pa on koristi ljudima. I čovjek kome je Allah Đelešanu dao i metak, pa ga on dijeli na Allahovom putu. E to su dva haseda koja su dozvoljena. A sve ostalo upropoštava dobra djela i jede i kao što jede vatra drva, kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. A zatim, draga moja braćo, Allah Đelešanu nam daje nur i daje nam duplu nagradu. Kome je to sve? Upravo onima koji budu bogobojazni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hadid, železo. A u železu je velika snaga, kako kaže uzvišeni. I železo je spušteno s nebesa. Kaže uzvišeni, ja ijuha ladina amenu takullaha. Wa aminu bi rasulihi, ju'tikum kiflejni min rahmetihi. Wa jeđa lekum nura, temšune bihi wa jelfir lekum. Wallahu gafuru rahim. Ovi koji vjerujete, Allaha se bojte i poslanika njegova vjerujte, da će vam se dvostruka milost. Ju'tikum kiflejni men rahmetihi. Da će vam se dupla milost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ujeđu alekum nura temšune bihi. I da će vam se svjetlost pomoću koje ćete se kretati. Ujavu fir lekum. I oprostit će vam Allah želešanuhu. A ko može oprostiti? Wallahu gafuru rahim. Upravo onaj koji ima svojstva onoga koji može sve da oprosti. Zbog toga, draga moja brašo, u takvaluku je svako dobro. Sa takvalukom dobivamo samo dobro. I takvaluk nas šuva od svih bolešćira koje se mogu pri nama naći. I za kraj, deveti ajed sure El-đatije, gdje Allah te barakevo ta'ala objašnjava Kao da se doveziva na onaj ajet u sude uđurade se zabranjiva gibet, jer često ljudi nešto se sašaptavaju. I ova sura i nosi naziv muđadele, rasprava. Znači ljudi se raspravljaju, ljudi nešto pričaju, ljudi nešto se dogovaraju, ljudi one čemu razgovaraju. Pa kakav taj razgovor smije da bude Koji su to kodeksi prilikom razgovora ili sašaptavanja? Kako to treba sve da izgleda? Neka nam odgovori Allah subhanahu wa ta'ala koji se ponovno obraća vjernicima pa kaže Ja ijuha ledina amenu Ida tenađajtum fela te tenađu bil ismi wal udvan wa ma'asijetir rasul وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون O vjernici, kada se međusobno tajno sašaptavate i razgovarate. Ne razgovarajte o grijehu, neprijateljstvu i neposlušnosti poslaniku, ali i salatu wasalam, već razgovarajte o dobročinstvu i bogobojaznosti i bojte se Allaha Đaldešanuhu pred kojim ćete sakupljeni biti. Znači čovjek ima potrebu da razgovara, čovjek ima potrebu da dogovara, Čovjek ima potrebu da analizira, ali se mora voditi računa da se ne upadne u griješenje. I zato se ovdje zabranju tri vrste griješenja. A to je, ra, to je znači ism, griješenje gdje se priča o grijesima kao grijesima, on udvan, neprijateljstvo, Znači da govorimo onekome ono što on ne bi volio ili da taj naš razgovor pro, pro prouzlukuje još veće neprijateljstvo u Amasvijet je Rasul ili da govorimo nešto što je suprotno sunetu poslanika ali salatu wasalam o te nađe u bil birri o takva ako ćemo već razgovarati i ako ćemo se već raspravljati kako nosi ova sura Muđadele ime u prevodu o džidal a džidal je vrsta znači nikaša ili face to face ili znači vođenje dijaloga, rasprave koja mora biti utemeljena, a temelj ove rasprave وَتَنَاجَوْ بِلْبِرِّ وَتَقْوَ da se razgovara i raspravlja nešto što je vezano za dobročinstvo ili nešto što je vezano za takvaluk. To je naređeno za one koji su svjesni da će se pred Allahom tabareke wa ta'ala okupiti. Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da pomogne islami i muslimane na svakom dijelu ove zemlje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini sapove muslimana da nas učini zaista društveno korisnim, da nemamo ove osobine koje su spomenute u suri Al-Mujurad, osobine koje su spomenute u suri Al-Mujadele i u drugim surama gdje Allah tabareke wa ta'ala kada opisiva bogobojazne i kada im obećava toliko velike nagrade, onda je to zbog visokih njihovih vrijednosti koje imaju pri sebi.